Հակարակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում։ ԼՂՀ նախագահն այցելել է հարավային սահմանագծի հատվածներից մեկը, ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին։ Արցախի ազգային ժողովում տեղի ունեցել պետական իրավական եւ ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ ԼՂՀ գյուղնախարարն աշխատանքային այցով եղել է Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաներում։ Թալիշ գյուղի բնակիչները գտնվում են ԼՂՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է նախորդին հաստատված համեմատաբար հանգիստ իրադրությունը։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, որոշ ուղություներում գիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ուղղության մերձ ճակատային հատվածում ակնա հակարակորթի առաջապահ ուժերը միջդիրքային տարածքում սկսել են ձեռնարկել սադրիչ քայլեր սակայն այս անգամ ոչ թե կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտումների տեսքով այլ հրդեհելով չեզոք գոտու խոտածած կույտը նպատակ ունենալով վնաս պատճառել Ղարաբաղյան կողմին մասնավորապես սահմանամերձ ցանկատարածություններին ինչպես հաղորդել են են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից ադրբեջանական նեն գործողությունների մասին վաղուց է հայտնի, սակայն բոլոր ժողովրդների համար սուրբ համարվող հացի նկատմամբ նման ստոր արարքն անսպասելի է անգամ ադրբեջանի նման հակարակորտի կողմից։ Նույն աղբյուրի համաձայն ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված տեղեկատվությունն առայն, թե իբր հայերը հերթական անգամ խոցել են սեփական անօթաչու թրջող սարք ապա տեղեկատվություն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 19-ին այցելել է հանրապետության հարավային սահմանագծի հատվածներից մեկը, տեղում ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին, տվել համապատասխան հանձնարարականներ դրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նախագահին ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, երկրապահ կամավորակ քաղաքակաների միության վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանը պաշտոնատար այլանցինք։ Մայիսի 19-ին տեղի ունեցել ԼՂ ազգային ժողովի պետական իրավական եւ ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին գլխադասային հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Օրակարգում ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումներ։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանի ներկայացրած հաշվետվության համաձայն համաձայն ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմը նախորդ բյուջետային տարում աշխատել է խնայողաբար 2015 թվականին պետական բյուջեյում նախատեսված գումարը կազմել է 501 միլիոն 198 հազար դրամ, կատարողականը 359 միլիոն 374 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 72%-ը Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գարիկ Ժամհարյանի ներկայացրած հաշվետվության համաձայն 2015 թվականին պետական բյուջեից աշխատակազմին հատկացված գումարը կազմել է 510 միլիոն 841 հազար դրամ, ներառյալ մշտական հիմունքներով խորհրդարանի գործնեության համար պահանջված լրացուցիչ միջոցները, կատարողականը 504 միլիոն 548 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 98.8%-ը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Լևոն Գրիգորյանի ներկայացմամբ 2015 թվականին աշխատակազմի պահպանման ծախսերի եւ ծրագրերի իրականացման համար հատկացվել է 754 միլիոն 236 հազար դրամ, կատարողականը 727 միլիոն 223 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 96.4%-ական տոկոսը։ Նախատեսվածի 92.2%-ի ծախսերը կատարել է Գերագույն դատարանը, 92%-ով գլխավոր դատախազությունը, 91.9%-ով արդարադատության նախարարությունը, 94.3%-ով վերահսկիչ պալատը, 95.4%-ով մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, 99%-ով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, 98.4%-ով ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայությունը։ Պատգամավորները հնարավորություն են ունեցել հարցեր ուղղել զեկուցողներին եւ ստանալ ոլորտային հաշվետվություններին վերաբերող բարձաբանումներ։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը երեք աշխատանքային այցով եղել է Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաներում։ Ասկերանի շրջանային վարչակազմում Արամ Մխոյանը հանդիպել է շրջանի մեխանիզատորների, հող օգտագործողների եւ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների ծառայության շրջանային բաժնի աշխատակիցների հետ, քննարկելով բերքահավաքն անկորուստ կազմակերպելու վերաբերյալ հարցեր։ Գյուղնախարարը ներկաներին հորդորել է հնարավորինս նպատակասլաց եւ սրտացավ վերաբերմունք ցուցաբերել բերքահավաքին նախորդող, այդ թվում եւ հակահրդեհային միջոցառումների աշխատանքներին եւ բուն բերքահավաքին։ Գյուղոլորտի ղեկավարի հավաստիացմամբ բերքահավաքը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է տեխնիկայի խնդիր եւս չլինի։ Հայաստանի Հանրապետությունից կներգրավվեն կոմբայներ։ Ասկերանի մեքենատրակտորային կայանացելուց հետո Արամ Մխոյանն ուղևորվել է Մարտակերտի շրջան, որտեղ իրականացրել է դիտարկում հացազգի եւ բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանկատարածքներում։ Աշխատանքային այցն ավարտվել է ջրային տնտեսություն Փակբաժնի դերական ընկերության Ասկերանի տեղամասում, որտեղ նախարարը հանդիպել է կազմակերպության տնօրինության եւ աշխատակիցների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են տեխնիկական եւ կազմակերպչական հարցեր։ Մայիսի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում կայացել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի համատեղ նիստ։ Քննարկվել են պետական ղեկավարման ոլորտներում օրենսդրությունների եւ դրանց կիրարկման մեխանիզմների ներդաշնակեցման, մասնագիտական խորհրդատվության, տեխնիկական միջոցների տրամադրման կիրառման, ինչպես նաև միջազգային կառույցներին ինտեգրման հարցեր։ Նիստին հաջորդող համատեղ մամլո ասուլիսում Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանը եւ ԼՂՀ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը ստորագրել են երկու կառույցների հանձնաժողովների ընթացիկ տարվա աշխատանքների մասին համաձայնագիրը եւ պատասխանել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Իր խոսքում Հակոբ Ղահրամանյանը մասնավորապես ասել է. Արդյունավետ եւ շահեկան համագործակցության ձևերից ելնելով մենք ոլորտի հիմնախնդիրներին առնչվող հարցերը աշխատելու ենք եւ նախատեսում կքննարկենք համատեղ եւ կընդունենք որոշումները համատեղ։ Առավել եւս քան այսօր ձեր աջակցությունը մեզ չի եղել, այնքան կարեւոր որքան այսօր դրա հնարավորությունը մենք ունենք Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հերոս ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր գեներալ-մայոր Վիտալի Բալասանյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Արցախյան շարժմանը հաջորդել է մեզ պարտադրված պատերազմը եւ հայ ժողովուրդը հատկապես 1991-94 թվականներին միակամ եւ միաբան ոտքի ելավ ի պաշտպանություն մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին կնքված հրադադարի մասին պայմանագիրը պետք է հերու պահեր մեզ հետագա պատերազմներից, բայց մենք մեկ անգամ եւս համոզվեցինք, որ մեր հակառակորդը նենգ է եւ ստոր եւ դրա վառ ապացույցն էին այս տարվա ապրիլյան իրադարձությունները։ Արցախցիներն ամիջապես սկացին Հայաստանի ժողովրդի եւ համայն հայության արձագանքը եւ նետվեցին մեր պաշտպանական բնագծերը։ Ես Որպես այդ մարդկանցից մեկը իմ համեստ մաստակցություն ունեցա մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի պաշտպանության գործում եւ կուզենայի խորին շնորհակալություն հայտնել զինված ուժերի բոլոր մարտիկներին, մեր ժողովրդին եւ համայն հայությանը իրենց այդ մեծ առաքելության համար։ Միաժամանակ ուզում եմ իմ խորհուրդն ու հորդորներն ուղղել բոլորին՝ զերծ մնալ ցանկացած հայտարարություններից, մեկնաբանություններից եւ ոչ պրոֆեսիոնալ պարզաբանումներից, որոնք կարող են վնասել հայրենիքյան վտանգությանը։ Այդ համատեքստում պաշտոնապես հայտարարում են, որ վերջերս lragir.am-ում հրապարակված իմ կողմից ստեղծված բարեգործական հիմնադրամի հաշվին գումարներ փոխանցելու վերաբերյալ ինձ վերագրվող կոչերն անհիմն են եւ իրենց մեջ պարունակում են քաղաքական շահարկումներ։ Ոստի պահանջում եմ բոլորից զերծ մնալ իմ անունից կեղծ հայտարարություններ անելուց։ Ապրիլյան Քարորիա պատերազմի հետևանքով Մարտակերտի շրջանի առավելապես դուժած Թալիշ գյուղի բնակիչների մի մասը, ովքեր տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրեր, գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում եւ ԼՂՀ կառավարության կողմից հոգետարվում նրանց վերադարձի մասին։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով ապրիլյան առաջին օրերից սկսած նախարարությունն օպերատիվ կապի մեջ է Հայաստանի հանրապետության մարզպետարանների, Հայաստանի հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության միգրացիոն pedagogan ծառայության եւ Երևանում ԼՂՀ ներկայացության հետ, որոնք ամենօրյա տեղեկություններ են հաղորդում այդ ընտանիքների վիճակի մասին։ Առաջիկա օրերին կսկսենք Արցախի տարբեր բնակավայրերում ապաստանած թալիշցիներին բնակարանային եւ վերանշված այլ պայմաններով ապահովման գործընթացը։ Որպես նախարար եւ այս գործում պատասխանատու պաշտոնյա կոչ եմ անում ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետևանքով Արցախից դուրս ապաստանած թալիշցիներին յետ վերադառնալ։ Միջև վերջնականորեն կլուծվի Թալիշ գյուղում անվտանգ ապրելու երաշխիքների խնդիրը, կառավարությունն անվտանգ վայրերում նրանց կապահովի կենսական նշանակության բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով, ասել է Սամվել Ավանեսյանը։ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան Ստեփանակերտի ռազմամարզական վարժարանում կրթություն են ստանում մեր ապագա սպաները, տղաներ եւ աղջիկներ։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Տղամարդու համար չկա ավելի սազական հագուստ, քան զինվորական համազգեստն է։ Մեր ժողովուրդը միշտ էլ առանձնակի ջերմությամբ է վերաբերել մարդկային ամենավեհ արժանինքները կրող հայրենիքի զինվորին։ Հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրվելու ձգտումը, ինչու չէ նաև ռազմարվեստի հանդեպ սերը, ստիպում է մեր պատանիներին դեռևս դպրոցական տարիքից ընտրել զինվորականի մասնագիտությունը։ Ստեփանակերտի ռազմավարզական վարժարանում նրանք հանրակրթական կրթություն ստանալուն զուգընթաց զինվորական գործի նախնական նորմերն են սովորում, առավոտ Աղոտյան ու Երեկոյան քայլերթեր, համազգեստի կրում, ամեն ինչ ինչպես բանակում։ Ուսումնարանի վարժական հրապարակում մենք հանդիպեցինք նաև աղջիկների, ովքեր մարզվում էին տղաների հետ համահավասար։ Պարզվում է զինվորական գործը գրավիչ է ոչ միայն տղաների, այլև աղջիկների համար, եւ Աղազարյանն այսպես է բացատրում զինվորական մասնագիտության իր ընտրությունը։ Առաջնահերթ հայրենասիրությունը, երկրորդ հերթին էլ այս գործի հետ կապված շատ մրցումների եմ մասնակցել ու իմ ընտանիքում էլ իմ բոլոր քեռիներս, պապիկս բոլորը կռվել են, տեսել են պատերազմ։ Չգիտեմ, երևի դրանից է ելնելով իմ քեռիս 14 տարեկանից, այսինքն իմ տարիքից ծառայել է։ Երևի դա էլ փաստադարձել, որ ես էլ եմ սիրում արդեն այս գործը, արդեն իմն եմ համարում այս գործը լրիվ։ Շրջապատում ո՞նց վերաբերվեցին այդ քո որոշմանը։ Ընտանիքում սկզբից այդքան էլ չէին ուզում որ գայի, բայց դե հետո արդեն ես համոզեցի, մայրս էլ համոզվեց, հայրիկս ամիջը հիմա մի քիչ չի համակերպում, որ սովորում եմ, բայց ամեն ինչով աջակցում ինձ։ Ու շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի գնահատմամբ ոչ միայն բանակի սպանույի զինվորն է հասարակության հարգանքը վայելում, այլ նաև արդեն վարժարանի սանն է հասարակության ուշադրության կենտրոնում, քանզի վերջին տարիների մեր ձեռքբերումները բավականին լուրջ էին, Զրուցակիցս թվարկում է այն հաջողությունները, որոնք վարժարան ունեցել է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Ես թերևս դրանցից ինձ համար ամենատպավորիչն եմ առանձնացրել։ Սայստու էտիշի 15-19-ի Պաբեդը ռազմամարզական խաղերի ժամանակ, որ, որին մասնակցել են 42 թիմ ԱՊՀ երկրներից, ամենաշատ մեդալները վաստակել են վարժարանի սաները, նրանք լինելով տարբեր թիմերում ցրել են թիմ, ցրել են բոլոր պետություններից եկած դպրոցների աշակերտներին եւ հավաքական թիմեր կազմավորել։ Եվ նախադեպ ունեցող շալի շենք ունեցել 13 ոսկի, 15 արծաթ եւ 13 բրոնզե մեդալներ են ներտաղանները այնտեղ ձեռք բերել, ինչպես նաեւ բազում թանկարժեք նվերներ, համակարգիչներ, հեռախոսներ, մոտ 70 պատվոգիր, ընդամենը 10 հոգանոց թիմը։ Ապրիլյան հայտնի իրադարձությունների օրերին ուսումնարանը գործել է սովորական ռեժիմով, որով հետև դասապրոցեսները շարունակելու նպատակը հետևյալն էր։ Առաջին հերթին ասեմ, որ երբ որ առաջին պատերազմը կար Արաբավարանը սկսվել էր, ես հենց իրենց տարիքին էի եւ բնականա իմ հասակակիցների հետ մենք ոչ մեկին չէինք լուսում, հայտնում էինք դիրքերում, ճաշեր ենք տանում, զինամթերք ենք տանում, այսպիսի երևույթները բացառելու նպատակով, քանի որ մեր ավագ կուրսը արդեն պիտի ավարտի եւ մեկնեն բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ եւ նրանք իրենց հասակակիցների հետ համեմատած ավելի լավ են դերապետում զենքին, մարտավարական հիմունքներին, զինամթերքի հետ աշխատելուն ինձ մտավախություն առաջացավ, որ կարող է մեր երեխաները առանց որևէ ծնողի թույլտվության, առանց մեր թույլտվության հայտնվեն առաջնագծում։ Առաջինը սա էր, որ կանխեցինք, երկրորդը ապացուցեցինք, որը հայ զինվորն ուսման կռվելով առաջնագծում ունի ամուր թիկունք, հատկապես ռազմամարզական վարժանը, որ պատրաստում է ապագա սպաներ, Փոխգնդապետ Հակոբյանի խոսքով վարժարանը երբեք դիմորդների պակաս չի զգացել։ Ավելին, ուսումնառության տարիներին կարգապահական կանոններին չհետևելու եւ ուսումնական առաջադիմություն չունենալու դեպքում որոշ սաներ հեռացվում են վարժարանից, քանի որ նրա համոզմամբ սպա կարող են դառնալ միայն լավագույնները։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակել է պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծ հադրուտ համանքի տիակ թղամասի պատմական տեսքը պահպանելու համար։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախում քիչ չեն գյուղերը, որոնք ունեն դարերի պատմություն, բայց նրանցից շատ քիչերում են պահպանվել գյուղական նախնական միջավայրը, ճարտարապետական ուրույն լուծումներով տները, թաղամասերը, ջրհորները, աղբյուրները եւ այլն։ Հադրութի շրջանի տակ գյուղը այն գյուղերից է, որտեղ պահպանված է 19-րդ դարի միջավայրը։ 32 տնտեսությամբ գյուղն այսօր Հադրութ համայնքի թաղամասերից մեկն է։ Գյուղի հետագա պահպանման խնդիրն անցած տարի հայտնվել է էկոնոմիկայի նախարարության ուշադրության կենտրոնում եւ նույն տարի նախ նախարարությունը պատվիրել է ՏԱԿ-ի պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանը նշում է այն պատճառները, որոնք առաջ են բերել գյուղում վերականգնողական աշխատանքներ տանելու խնդիրը։ ՏԱԿ գյուղի բնակելի տները իրենց վրա գրում են բնակարանաշինության 3 աստիճանների, 3 տարբեր փուլերի հետքեր, այսինքն իրենք կառուցված են հիմնականում այսպես կոչված հարատամների, հազարաշենիների հիման վրա, ու շատ հստակ երևում են այդ նախկին բնակարանաշինության հետքերը գրեթե բոլոր շինություններում տատիկ ուղի։ Մյուս հանգամանքը այն է, որ ինքը գտնվում է շատ մոտ հադրուտ քաղաքին, ունի շատ լավ միջավայր բնական առումով նաև, ունի մեծ աղբյուրներ եւ այդ առումով արժեքավոր է որպես բնակավայր, որը պետք է պահպանվի անհատ։ Նախագիծը կազմում է ճարտարապետ Հովանես Սանանյանը, ով որոշ ժամանակ աշխատել է տաքում, ուսումնասիրել բնակավայրը, ինչպես նաև ինքնությունը, զարգացման этаպները, ֆիքսել այդ этаպներում առաջացած արժեքները, կազմել այդ բնակավայրի պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների ցուցակը, նրանց պահպանական գոտիները Տաքի պատմամշակութային միջավայրի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գյուղը կարելի է դարձնել էկոտուրիզմի եւ ագրոտուրիզմի կենտրոն։ Վերին թաղը պատմական հյուրանոցները վերականգնել իրենց նախնական։ Տեսքով եւ անել հյուրանոցներ։ Նաեւ առաջարկում ենք ելնելով իրավունքնակ կլիմայական պայմաններից, որտեղ այնտեղ շտապ այգիներ կան, բաժանումներ կան, զարգացնել այսպես կոչված ագրոտուրիզմը, որ զբոսաշրջիկները գալիս են, հենց այդ տներում ապրում են, բնակիչների հետ զբաղվում են ապստական թերիքների արտադրությամբ, ողելի մշակմամբ, արտադրությամբ։ Աշխատանքները սկսելու համար զգալի ֆինանսական միջոցներ են պահանջվելու, իսկ մինչ այդ ընդունված նախագիծն արդեն իսկ հնարավորություն կտա խուսափել գյուղի պատմական միջավայրի աղճատումից։ Բելլալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Լոնդոնի Չելսին եւ Արսենալը թեժ պայքար են սկսել Դորտմունդի Բորուսիա եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի համար։ Զինագործները փոխարինող են փնտրում Ալեքսիս Սանչեսին, ով առաջիկա տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում հնարավոր է հեռանա թիմից։ Արսենալը Մխիթարյանին առաջարկել է տարեկան 8 միլիոն ֆունտ ստերլինգ աշխատավարձ, ավելի քան 10 միլիոն եվրո։ Եթե 27-ամյա ֆուտբոլիստը ընդունի այդ առաջարկը, ապա կդառնա թիմի ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան կամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։